God bless. These niggas. Some fake niggas think they some trap niggas. За юу цаанда миний Монголын сайхан залуучуудаа сайн байцгаана уу? Намаа Батүлэг гэдэг. За за эхлэе. <clears throat> Сайн байцгаана уу? Танил мэдрэх нэвтрүүлэг 7 дахь дугаар иргэн та бүхний сонор төрж байна. Намаа Батүлэг гэдэг энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч анх удаа сонсож байгаа бол Маа нэвтрүүлэг тавтай морилно. А давтан сонсож байгаа бол юу яцгаанда сайхан энэ 7 хоногийг сайхан өнгөрөөлөө. За тэгээд э, энэ дугаартаа бол э, золоо бит хоёр ярилцсан байгаа. Золоо бол э, Монгол төрөөд 3 настайдаа Польшд очиж одоо 3 настайгаас 18 хүртэл Польшд өссөн. Тэгээд их сургуулаа Германд дүүргээд тэгээд их сургуулаа төгсчөөд Шанхайд одоогийн байдлаар амьдарч байгаа. Тэгээд энэ 100 бас Монголд Монголдоо бас сар сарын хугацаатай бас ирсэн байгаа. А одоо 26 настай комедиан залуу байгаа. Комедиан залуу золоо. Тэгээд анх Польшд өөрөө комеди хийж эхэлсэн юм байлаа. А stand up Польш хэлээр Польшоор бол ерөөсөө ус цас онсоо тэнд өссөн болохоор а тэгээ бас Германд англиар бас Германы одоо Берлин хотод ялангуяа хотод ялангуяа англи хэлний комеди юунууд шоунууд их хөгжсөн. Тэгээд ер нь тэр одоо Европтоо бол хамгийн том англи хэлний одоо комедиануудын хүрээлэл байдаг гэж би лав сонссон юм байна. Тэгээд тэнд open mic-д оролцдог байсан. Тэгж жагаад одоо Шанхайд бол Шанхай Comedy Club гэдэг клубийн одоо резидент тий гişүн тийм комедиан байгаа. Тэгээ бит хоёр сая 100 эрэхтэй а хамтарч ажилласан байгаа. Энэ юу гэхээр Америкийн комедиан Адам Хантрыг Монголд ирж одоо нэг орой одоо яг өөрийнх нь цагийн Америк одоо комеди үзүүлбэр тоглолтыг бас Монголд авчирсан байгаа. Тэгээ Адам бол Нью-Йорк хотоос гаралтай одоо 39 настай комеди бол яг 20 жил хийж байгаа. Ер нь бол чанагдсан одоо хаал үдсч хат хат суулсан комедиан одоо жинхэнэ одоо аа жинхэнэ комедиан л гэж одоо хэлж олон до мэрэгчлийн тэгээд маш олон шоунуудаар оролцож исэн Tonight Show Jaylen-ы хөтэлдэг байхад Tonight Show-ор 2 2 чудаа гарч исэн Chelsea Lately Last Comic Comic Standing гэдэг одоо stand up comedy-ийн тэмцээн уралдаан тим шоу Америкийн хамгийн том шоу байсан тэр шоуд бүр финалд нь үлдэжсэн. Тэгээ ер нь их мундаг комедиан за ирээд а сая энэ 31-ний орой тоглолтоо гээд явчихсан. Өчигдөр өчигдөр өглөө Бээжин рүү ниссэн байгаа. Тэгээ өнөө орой Мат Мат Дэвис гинэ. Мат Дэвис бол яг анхны яг жилийн өмнө иржсэн Америкийн комедиан байгаа. Тэгээд одоо Адам бол хоёр дахь комедиан. Тэгээ энэ дугаартаа бит хоёр нөгөө Адамыг яг юун дээр онгоцны бодол дээр гаргаж өгчөөд буцаж явж явах замдаа машин дотор хоорондоо ярилцж ярилцаж одоо битсэн байгаа. Тийм болохоор бас аа би өөрөө машин барьжсэн болохоор бас жоохон юу байсан байж магадгүй анхаарал жоохон суул байсан байж магадгүй тэрэнд бас та бүхнээсээ хөлцөл өчөө. Тэгээд маа золоо бол маш хөдөлмөрч аа тийм шаргуу хөдөлмөрч залуу байгаа. Тэгээд ер нь ингээл зав олдонгууд л шууд дэвтрээ нэгээл жокнуудаа бичээл ингээл ер нь их тийм зөв тийм сайн зуршилтай. Тэр нь одоо ингээм бүх юмаа тэмдэглэж идэг. Аа тэгээд золотойгоо сайхан ярилцсан. Тэгээд энэ бүтээрийн яг анх танилцсан төг бол нөгөө юу л дээ. Сая энэ 4 сард UB comedy-гийн би тулгаа, Оля, Дэги бид дөрөв Шанхайд одоо тоглолт хийсэн байгаа. Тэгээ Шанхай тоглолт хийх болсон шалтгаан маань болохоор ийм байсан нөгөө Kung Fu Comedy Club гэдэг одоо Шанхай хотын хоёр клубын нэг байдаг. Аа тэгээ ер нь бол анхны клуб нь Шанхай хотын анхны клуб дээ. Тэнд China International Comedy Festival гэдэг тэр фестивальд би нэрээ бүртгүүлээд тэгээд ер нь бол оролцохоор болсон. Тэгээд 4 сарын 25-нд бол яг оролцсон байгаа. Тэгээд тэр оролцох завшаан олдоод тэгсэн чинь золоо бол намайг мэддггүй байсан. А тэр Kung Fu Comedy Festival-ийн бас нэг юунд нь одоо нэг өдөр нь бас мань хүн оролцохоор болсон юм билэ. Тэгээд <laughs> тэгээд тэр нэрс дунд нь миний нэрийг хараад оролцох чинь Монгол нэр байсан гэсэн. Тэгээд хараад шууд над руу фейсбүүкээр битсэн л дээ. Тэгээд бит хоёр тэгэж танилцаад өөрөө бас энэ комеди хийдэг одоо бараг 3 жил комеди хийж байгаа. Ингээд англиар хийдэг тийм ингээд ер нь их танилц э, гоё танилцаа. Тэгээд нөгөө Шанхад анхыг тулгаа дээгийн золоо бид дөрөв яг танилцсан байгаа. Аа тэгээд одоо ингээд Монголд ирсэн. Тэгээд тэр Kung Fu Comedy-гийн China International Festival-д оролцсноор одоогийн энэ золоотой э, золоотойгоо танилцаад тэгээд Адам э, Хантрыг бас авчрах энэ завшааныг олсон. Тэгээд Адам Хантрыг авчирснараа бид нэр Адам Хантер бол бидний сайн мэдэх одоо <clears throat> дэлхийн одоо комеди суперстар Рассел Питерсийн сайн найз юм бэлээ Тэгээ зүгээр яг бид нартэй уулзахаас өмнө 7 хоногийн өмнө зүгээр Расалын герт нь ингээм хамтдаа герт нь очдаг. Одоо тэгээ ер нь бол нэлээд дотны найз нь. Тэгээд бид бид нар одоо нөгөө нэг бид нар чи өөрсдөө их комедигийн одоо улаан фэнүүд болохоор Расал Масал гэж ярьжсэн чинь тэгвэл Расалтай шууд хэдүүлээ уцаар ярилтаа гэдэг. Тэгээд нөгөө FaceTime-аар залгаад тэгээд Расал Питерстэй бид нэр уцаар ярьсан байгаа. Маш гоё байсан. Би одоо 11 12 жилийн өмнө анх YouTube-ээр Russell Peters-ийн бичлэгүүдийг үзэж одоо өмнөдөө шээтлээ одоо баг инээдэг байсан. Тэгээд тэгээд тэр цагаас хойш яг Russell-тай уцаар ярина гэдэг бол бүр одоо мөрөөдөл маш том мөрөөдлүүдийн маань нэг байсан. Би одоо баг өөртөө ч одоо итгэхгүй байна. Тэгээд би Russell-д бас Монголд ирээчээ гэж хэлж амьдсан. <coughs> Тэгсэн чинь тэгээ та нар бүтээчихээ make it happen гэж хэлсэн. Тэгэхээр бас энэ боломжтой юм байна те. Тэгээ ер нь комедигийн ертөнц бол маш ойрхон хоорондоо ганцхан үний цаана одоо суперстар байдаг те ингээд ингээд ер нь их ойрхон байдаг бас а ойлгож авсан. Тэгээд маш их баярлаа. Адмын тоглолтыг ирж үзсэн хүмүүстээ их баярлаа. Супер сэтгэлдэлтэй бутсан бүгдээрээ. Миний хацар бол зүгээр ингээд инээсээр байгаа сүултээ ингээд хацарны болчоо өвдөж исэн. Тэгээд ер нь бол яг тэр Америкийн урлагийн халуун тогооноос гарч ирсэн хүн гэдэг бол шал өөр байдаг юм билээ комеди нь бол мэрэгжлийн өндөр түвшинд зүгээр ингээд э, яг мэрэгжлийн бокс чинь зохиолт ингээд тасралтгүй зодуулаад ингээд комбинацаар ингээд яг зохиолж байгаа юм шиг тийм амар байсан. Тэгээд маш их зүйл сурсан. Тэгээд э, золоодоо бас дахин баярлаа. Аа цаашдын уран бүтээлт нь амжилт хүсье. Тэгээд удахгүй 9 сард золоо маань э, одоо 9 сарын хэднэр үлээд сүүлээр буцаад Шанхай явах гэж байгаа юм билэ. Цаашдаа бас Шанхай Comedy Club-ийн одоо авчирж байгаа хятадаар аялан тоглолт хийж байгаа комедиануудыг бас Монголд бас авчрах талаас талаар бид нэр одоо ярилцж байгаа. Тэгээ цаашлаад Russell Peters-ийг ч гэсэн Монголд бас авчрах энэ боломжийн талаар бас ярилцж байгаа. Тэгээд баярлалаа залуусаа танил мэдрэмж нөтрүүлэг яг цааш нь түгээгээрээ найз нөхөдөө сонсуулаарай. Яг дуртай хүмүүс сонирхохоор хүмүүс байвал те. Аа тэгээд өөр чинь одоо манай тоглолтууд бол 7 хоног болгон тогтмол явагдаж байна. А энэ 9 сард бол манай эдэр одын эдрийн спешиал болно. Эдрийн гоцлон тоглолт. А тэгээд хамгийн бас одоо том үйл явдал бол энэ 9 сард 23 24-нд Ubik Comedy Club-ийн бүрэлдэхүүн би ганцаар биш одоо бол 3 4 эсвэл 5 улаач очиж магадгүй. Гэтэ яг яг тодорхой бол хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ аль болох олоолаа очиод бүр цөм шаахыг одоо аа ирмэлцэж байна. Тэгээд одоо Солонгосын Сеул нийслэл Сеул хотын Итаевонд Итаевон гэдэг одоо алдартай гудамж байдаг. Тэнд э, Rocky Mountain Tavern гэх газар бид нэр тоглолтоо хийхээр одоо очих гэж байна. Тэгээд солонгостуудыг найз нөхдөдтэй сайн хэлээрээ манай ивент яг UB Comedy Club-ийн пэйж дээр орцсон байгаа. Итаевон аа за тэгээд э, өөр чи юу лээ баахан зар зар хэлчлээ те. Гэтэ ер нь бол гоё шоунуудаа хийж байгаа залуусаа манай Big Show 10 сарын 20 21-нд болохоор болсон. Удахгүй шоуны зарлалууд явах хоол нь билетүүд эхнээсээ зарагдаад эхэлнэ. Тэгээ тийм байгаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаад баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлага бол нэлээд комедигийн тухай, Адамын тухай, бит хоёрын одоо Адамыг дөнгөж гаргаж өгчөөд одоо яг халуухан яг тэр одоо ямааны халуун дээр нь ярилцсан сэдв одоо яриануд байгаа. Тийм болохоор бас хитрхи их комеди ярьсан байж магадгүй. Гэхдээ одоо яа их одоо энэ ч одоо миний подкаст шүү дээ. Э, тийм ч одоо өөрийнхөө юм л ярий да. Тэргээд гэхдээ цааш нь бол гой гой өөр өөр салбарын сонирхолтой хүмүүсийг би бол оролцуулах болно. Аа тэгээ бас одоо ер нь гой гой дугаарууд хүрэх болно. За за тий олон юм норших яхав. Ингээд та бүхэндээ золоо бит хоёрын машин доторх ярилцлагыг хүргэж байна. Тэгээ сонсож байгаад баярлалаа танил мэдрэмж нэвтрүүлэг 7 дугаар дугаар та бүхэнд хүрч байна. Walking on a dream. Hot the night нэг микрофоны ард, микрофоны ард. За. За рекорд хийж байгаа шүү. Я. За сайн бацгаано. Сайн бацгаано монголчуудаа. Энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Аа, Золоо бит хоёр дөнгөж сая Адам Хантерыг онгоцны бодол дээр яг бэж нөрөө нисэх нислэг рүү гаргаж өгчөө тэгээд одоо машиндаа суугаад явж байна. За тэгээ сэтгэл ямар байна да? Яг энэ хоёр өдөр яг чамд ямар байв? Маш гах, маш гахамшигтай хоёр өдрүүд байлаа. Дөрөвдөхийн орой бид Adam Hunter-тай цог англи хэл дээр comedy show хийлээ. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүстээ баярлаа гэж хэлье. Та хэд бидний шоуыг үнэхээр сайхан болсон. Тэгээд Эйдмийн хүлэн авалт бол маш сайхан байлаа. Тийм болохоор хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та нар энэ шоуыг жинхэнэ саг болгосон. Тэгээд Бата Батагийн гэргийн охин Адам битгэд өчтөр өчтөр цонжин болд явж үзээд Адамдаас цонжин болдог. Бүлдэг. <laughs> Цонжин болдог Эдемд үзүүлээд манай Эдем тэмээ унаад Монгол Баатар явц өмсөж хагаад тэмээ унсан. За баярлалаа. Ерөнхийдөө Монголын Монголын оо түүхийн түүхийн хичээл байла. Харин нэг орой багштай. Аа. Тэгээ тийм амар сайн түүх. Гэтэ яг Чингис хааны тухай ер нь нэлээ ярьсан те. Яасан тэгээд Тэг яг нэг амарч бас яриаг үлдээ. Советский, Мовецкий. Яаж нөгөө манай аав Америк доонууд Америк радио нөгөө Монголд 80-аад оны үед шин нөгөө манай өвгийн ингээ радион дээр хаяа Америкийн юм юунууд орж ирдэг байсан. Им одоо радио wave-уд орж ирдэг үйлслүүд. Тэгээ тэрийг яаж сонсдог байсан. Тэгэж Америкийн соёл аа ямар хүчтэй байсан те ямар их нөлөөлж исэн тэр тухай бас Адамд бас хэлсэн. Тэр нь бол аа юу вэ? Монголын талаар өөрөө болохоор нөгөө бүх барилдж барилддаг болохоор юу Монголын юу чөлөөт бүхийн баг маг Америкуудыг өста 40 жил яасан одоо тий бид <laughs> their ass гэд тийм байсан гэд бас мэджилээ. Монголын талаар хальт. Гэхдээ эренгүүт зүгээр нэг хоёр бүх хурж ирээл тосч аваад морьтой аваа явна гэж бодсон гэсэн. <laughs> Гэхдээ ер нь бол бараг л үнэлтэй. <laughs> Хоёр жижицүү барилддаг. Ингээд төмөргөн морь дээр хүлээж авлаа да. Төмөр хүлгээрээ. Төмөр хүлгээрээ. Надад тэр юу нэг таалагдсан нөө тэр өчгөр орой яг ярьжсэн хэлжсэн юмнууд нь одоо яг тайзан дээр их гарах хэрэгтэй те ямар ч одоо шоуг одоо жижиг гэж битгий гол зүгээр очиод те яар баян ярьж иж бол сайжирна а тэгээд бас баян бичих одоо хүмүүстэй яг ийдэг харьцахтай шинээр гарч ирж байгаа комедиануудтай туслах тэргээд ер нь маш маш чухал чухал одоо зөвлөгөөнүүдийг өгсөн яг энэ бол нөгөө нэг аа Америкийн тэр scene гэдгийг ч одоо монголоор гэдэг юм те. American stand up-ийн тайз. Тий одоо хүрээлэл би бол хүрээлэл гэж орчуулад байгаа. Одоо хүмүүсийн нийлбэр байгаа шүү дээ те. Тэ American stand up-ийн scene болохоор тэр нэг алдаа оноогоо аль хэдийн үдцсэн. Тэгээ тийм болохоор бас яг одоо Монголд бол энэ юуг яасан дахин одоо бас good job гэж хэлжэл ер нэг гой гой юм үүсгэсэн байна. Тэгээ энийгээ цааш цааш нь одоо яг урт хугацаанд яг ингэж юм тогтвортой ингээ байнгын хөгжиж сайжирж явахын тулд яг ер нь тийм байх хэвээр ер нь аа тайсан дээр их гарч явах хэвээр тэгж хэлээ. Тийм. Ерөнхийдөө үзэгчтэй цагдаа нар. Ерөнхийдөө үзэгчтэй англи хэл дээр э, комедиг э, үзээд үзээрэй. Ягаад гэвэл э, Америкийн болон Их Британийн stand up comedy одоо бараг 60 70 60 70 жилийн түүхтэй. Америкийн бол бараг 80 жил. Тий. Энэ бол маш удаан хугацааны туршлага. А Монголд бол одоо stand up 3 жил хөгжиж байгаа. Гэхдээ маш хурдтай хөгжиж байгаа. Монголын комедианууд бол маш сайн байгаа. Тийм болохоор тайд бас комеди үзэнгээ англи хэлээр хөгжүүлж болно. Давхар хоёр ашигтай. Тийм шүү дээ. Яг англиар комеди ойлгож гин гэдэг чинь бас тэр тухайн соёлыг бас ойлгодог байх хэрэгтэй тий. Яг тэр чинь нэг соёл тэр соёлд нь одоо тэр тэдний нийгэмд болж байгаа үйл явдлуудыг бас мэдчих хэрэгтэй. Яг тэгэхээр тэр хүмүүс бас аа ярьж байгаа асуудлууд нь одоо чинь харуудын асуудал бол тэгэл те одоо арьс өнгөний үзэл ялгуурлан гадуурлах гадуурхах мадуурх тиймэрхүү яг одоо ингээд зовлонгоосоо ингээд гоё комеди гаргаж ирж байгаа. Тэгээ бас нөгөө тэгж хэлсэн яг комеди ихэнхдээ одоо хошин шог бол ихэнхдээ одоо тийм зовлон хэцүү юмнаас бол ундарч гардаг одоо тийм юмнаас одоо гардаг комеди бол трагеди одоо тийм золгүй явдал аа нэмэх нь цаг хугацаа гэж хэлсэн. Тэг ямар нэгэн зовлон ч юм уу хэцүү үе одоо тэр урт хугацааны дараа тэрийг бас яг ингэж гоё тэрийг хошигнон ярьж тэ Тэгээ би бас тэрийг их зүгээр юм болоо хүний нөгөө сэтгэл зүйд бас их аа зүгээр чан зүгээр гэдэг сайн юм болоо гэж одоо одоо ямар нэгэн хэцүү юм тохиолдвол тэрийг бас эргээр харж чаддаг позитив те. Тэгээ тэрийг бас инээд болгож чаддаг негативыг позитив болгож гин тэр бол бас амар э, одоо гайхамшигтай л да. Тэгээ нөө юуны еврейчүүд одоо нөө 20 лагерт торогдчихсэн. Тэгээ 2 дугаар дайны еврейчүүд бол яг тэр тийм аимшигтай одоо нөхцөлд амьдарч одоо олноороо өгч байхдаа бас одоо яаж исэн те тийм жоок одоо хүн хоорондоо хошигнох тийм хошин мэдрэмж байвал ерөөсөө алдаагүй тэрийг тэрийгээрээ баг тэр зовлон бас а одоо зөө гатал гаталж исэн гэх юм те тийм хүмүүс нь одоо сэтгэл зүүн илүү одоо ямиг хүлээ даах чадвартай те зовлон даах чадвартай ч гэдэг юм одоо комеди бол амьдралын бүдэг бараа зүйлийг хөнгөлж өгдөг. Одоо инээд бид нар одоо зөндөөл одоо бараа юм биш те одоо бидний амьдралд <laughs> зөндөөл ер нь бол ер нь бол амар гоё гэгээлэг л те бидний амьдрал гэгээлэг хүмүүс байгаа боловсон боловсон залуучууд <laughs> тий гэхдээ яг яг нөө нийтээр нь харах юм бол манай Монголын юу бол те Монголын өнөөгийн нөхцөл байдал хүмүүсийн ихэнх хүмүүсийн амьдрал бас хэцүү л байгаа шүү. Тэгэл тэр юм чи хараал дунд нь амьдрал бид нар чинь адтай яг ийм сайхан гэр бүлтэй юутай ингээд аа тэгэл машин машин тэрэгтэй ингээд явж байгаа ч бас адтай шүү дээ. Тэгээд ийм боломжууд бол их их их хүмүүс ч юм уу нэлээд хүмүүст бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр би болохоор ингэж боддог яг нөө боломжтой хүмүүс нь одоо ингээл хүмүүс одоо боломжтой гэдэг нөгөө хүмүүсийнхаа өмнө одоо гимшээд байхгүй. Одоо ингээл ядуу хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэдний өмнө ингээл боломжоо ашиглахгүй ч юм уу те. Нөгөө хүмүүсээс одоо илүү боломжтой байгаагаа э, хичээд ч юм уу те гимших ч юм уу тэгхгүйгээр бид нар боломжтойгаа болохоор нөгөө боломжгүй хүмүүстэй боломж би гарах э, би болохын тулд улам одоо сайн ажиллах хэрэгтэй. Одоо англи хэлтэй бол улам одоо англиар шинэ мэдлэг авчрах хэрэгтэй ч юм уу те. Яг ингэж нөгөө тэр боломжуудаа ашиглах хэрэгтэй одоо ингээл юу байгаа бол одоо чинь ийм iPhone ч юм уу те зүгээр смартфон байгаа бол тэр чинь асар том боломжтой те. Тий. Тэг хүн тэрүүгээр юу ч хийж болно. Бүх мэдээллийг авч болж байна. За бүх мэдээллийг ч гэнэ шин. Ер нь бол те интернет гэдэг юм асар хөгжцсөн. Тий. Хилээ хөгжүүлж болж байна. Юм уншаад одоо жишээлбэл комедигийн зөндөө олон давуу талууд би одоо зөндөө олон залуучууд англи хэлний сургалтанд явдаг. А гэхдээ энэ бол бичгийн болон албаны яриа. А тэрнээс гадна одоо жишээлбэл юу одоо гадаадаас Монголд жуулчд ирлээ. Тэд нартай албаны хэлээр ярихгүй зүгээр одоо нөгөө манай эдрийг ярьдаг гэдэг чинь нөө дандаа нөө номын яг англи хэл сурцсан Америкт очингуудаа өөдөөс нэг хар баг тий. Yo what's up my brother my Asian bro the how you doing moon гэдгсэн чинь hello thank you i'm fine thank you and you яг өөдөөс тэгсэн гэдэг шиг яг тий яг энэ бол бас яг нөгөө тэр жокийг ойлгож гин гэдэг нь бас нөгөө нэг одоо нэг айлц майлц өгж явах чи одоо юу гэдэг чинь listening те тий listening э, сайн байна а тэрийг утгыг ойлгож гин дээрэс нь тэр өөр хэлээр хошигнж байгааг ойлгож гин гэдэг бол бас а нэлээд сайн хэл мэддэг а тэгээ дээрэс нь тэр хүмүүс чамайг шоолж ахт бол ядчил ойлгох واخгүй те sarcastic штэ те гарууд чинь зүгээр ямар ч инээдмийн царайгүйгээр зүгээр хүний хийгээд иддэг штэ те. Тийм болохоор comedy одоо би бас залуучд зөвлөмөр байна. Э, Нэг өдөр болгон UB comedy-гийн одоо open mic буюу нээлттэй микрофоны өдөр идэг. Хүн болгон тайзан дээр гарах э, боломжтой. Тэгээд та гээд өөрсдийгөө туршиж үзээд одоо comedy-гийн булчингаа хөгжүүлэхээс гадна баруун гарныхаа болчин бас хөгжүүл. Тий. <laughs> Баруун эсвэл зүүн. Гэтэ бас одоо одоо илтгэх тий илтгэх чадвараа хүмүүсийн өмнө гарч ярих те. Аа. Надад бол яг тийм яг амар мэдэгддэж штэ яг комеди хийж эхлэхээс өмнө би яг ямар байлаа танихгүй хүмүүстэй одоо хэр сайн ярьдаг байлаа те яг комеди хийж эхэлснээс хойш илүү нээлттэй шууд хүн хүнтэй одоо илүү одоо ярихаас айдгүй ч юм уу те нүүр хагарцсан. Тэр бол тэрэн тех нөлөөлсөн юм шиг санагддаг. Би ч байнга юм амар юу бас одоо яг таньдаг бүр яг дотны найзуудтайгаа бол амар аль алиулсан л та амар тийм юу юмртэй те. Sexual humor мөмөр тэгэл янз бүрийн тийм а яг танихгүй хүмүүст бол нэг нэг айхтар тэгэл шууд жокле болж юм уу одоо ингээд яг юм нэг ярьдгүй байсан. <laughs> Тэгж байгаа комеди хийснээс шиг хийж эхэлснээс хойш бол яалцгүй ярьж сураал. Тэр хүнийг ойлгож гин үгүй юу гэдг нь бас илүү бас ингэж мэдэрдэг ч юм уу те. Тийм. Би ч бас чамтай адилхан одоо жишээлбэл одоо альва нэг одоо найз нартайгаа уулзалтанд тэгэхээр нь би одоо жишээ би тийм оногоо ярьдаг хүн биш. Тэгэл сонсоол юм яриад байж гин. Гэхдээ тайзан дээр гарахаараа би арай нэг өөр хүн болдог. Аа. Тэгээд тайзан дээр гарах надад үнэхээр сайхан мэдрэмж өгдөг. Хэрэв одоо хүмүүст хүрж хүрж чадах юм бол үнэхээр сайхан мэдрэмж. Инээлгээ те. Тэр инээлгээд хүн инээлгчгээр байгаасаа тэгээд багаасаа одоо хүн инээлгэх дуртай яг хүнд нэг тийм юу өгд юм шиг юм яг бусдад таалагдах ч юм бусдыг ингэж одоо яг те бусдаас юм хайрыг хайрыг одоо хайр хүсдэг те Бусдад тайрлуулах хүсэлтэй бүр тийм байглаасаа тийм одоо тийм бас нэг нэг төрлийн бас survival ах л та тий. Яг өөрийнхөө тэр нөгөө нэг одоо э, tribe таалагдчихж тий. Өөрийнхөө нэг алиа яваагаараа тий. Тэгэхээр э, бас яг нэг тийм цаанаасаа тэгээ бас ялангуяа нөө эргэжтэйчүүд ч энэ нөө эмгтэн хүн таалагдах гал янз бүрийн жоок хийгээл тэнэгтэл тэгдэг штэ. Аа Тэгээ тэр болохоор цаанаасаа тийм байдаг хөл та бас. А миний хувьд бол одоо тайзан дээр гараад э, тэгээд тэр хүний хүмүүсийн сэтгэлд нь хүрээд сайхан элэг хүчтэй инээлэх юм бол одоо connection үүсэж байгаа. Бид нар хамтдаа цаг. А би нэгаа ойлгож байгаа тийм. Ойлгож байгаа. Би бинтэйгээ бүр одоо бүр тийм холбоо үүсэж байгаа байхгүй тийм тэр тэр үед. Аа. Тэгээ бүгдөө сайхан одоо эерэг инээрэгтэй. Харин тийм манай шоу <laughs> манай шоун шоун дээр хүмүүс амар их танилцж манилцж одоо дотносдөг юм биш үү? Яг одоо болцоо болцоо болцож байгаа охиноо авчираад ч юм уу те. Тэгээ хамтдаа инээлтээд яг ингээд нөгөө нэг амар тийм гоё өөрөө тэр охиныг тэгж амар инээлэхгүй ч гэсэн өөр комедиануудаар инээлгээ те. Тэнгүүтээ айгүй тийм хөөрхөн юу нэг тийм гоё мэдрэмж өгөөд нэг тийм гоё ихлүүлчихэж байгаа байхгүй те харилцааг амар break the ice болчихж байгаа. Тэгээ манай ханоос ирдэг яг та нар ингээд залуучууд охтуудыг ингээд манай шоунд дээр авчираа бидний хамаг нөгөө нэг муухай ажиллаа хийлгээд бид нар нөгөө нэг секс мэкс яг бүх сэдвүүдийг ярингуут нөгөө залуу наймаар яг ярихгүйгээр яг хоорондоо те энэ энэ залуу зүг мэрж ийн дээр гэж манай юун дээр дээр нөгөө ганг шангрилагийн тэнд явж гэрл нөгөө хормын ордны тэнд явжсэн чинь за хоёр хүн 20 мэжснэ гангыг таниад дуудсан гэсэн. Өө чи нэг комедигийн анга мөн үү тийм гэсэн чи. Оо би бит хоёр танаа шаван дээр танилцаа одоо бит хоёр ингээд гэрэлж гин гэдэг гэсэн. Надад хувь аав. Аа <laughs> хувь аав. Юугаар хувь аах юм гэж. Гэтэ бас гоё гоё л байдаг юм билээ бас хүмүүс яг тэгэж. Тийм. Гэтэ яг урлаг талаасаа бас гоё хөгжүүлэх одоо өөрийгөө өөрийнхөө энэ урлаг урлагийг эзэмших те сайн эзэмших өөрөө арга барилаа олох өөрийн одоо дүр төрх одоо бүх юугаа одоо өөрийгөө төгс төгөлдржүүлэх Тэгээд тэр талаас бас их зөвлөгөө гой гой зөвлөгөөнүүд өгсөн тий. Тий. Сонсогчдод төлөөлөхөд э, өчтөр орой Монгол зогд Эдам одоо UB comedy-ийн comedy хийдэг залуучууд бид нарт өөрийнхөө 20 жилийн туршлагын зөвлөгөөгөө өгсөн. Тэгээд энэ бол бид нарт маш маш том одоо сургамж байсан. Бид нар зөндөө юм сурж авсан, зөндөө их юм авсан, зөндөө шин санаагаар гарсан. Тэгээд тэрэндээ бол бид нар эдэнд маш их баярлж байгаа. Тэр хүн өөрийнхөө сэтгэлээсээ гаргаад бид нарт цаг зориулаад маш маш том бэлэг. Аа. Харин тий. Тэр юугаа нөгөө бүр 30 доллараар яддаг шүү дээ нөгөө нэг үнэлж тэр юу класс одоо тэр одоо хичээлээ заадаг юм билэ. А бидэрт бол яг сэтгэл нь хөдлөөд ч юм уу те. Тэг яг зүгээр шууд үнгүү зааж гисэн. Бид нар зөв хоолнд оруулсан мань үнийг. Тэ. Хоолоор хичээл залгацсан. <laughs> Гэтэ гоёсэн яг. Өөр чин юу юу ялаа. Ер нь бол тэгээд мань болохоор яг л комедиан болохоор те. Тэр Америкийн юм зах зээлд бол Тийм. Маш өрсөлдөөнтэй байдаг гэж хэлээ. А түүнээс гадна бас нэг сайхан зүйл л одоо Adam Hunter а Russell Peters одоо stand-up-ийн бурхан. Тий, одоо супер дэлхийн од штэ. Дэлхийн одын сайн найз юм бэлээ. Тий, сайн найз. Тэгэнгүүтээ зүгээр сэтгэл гараад за одоо Russell Peters-тэй ярий гээд. Шууд FaceTime-аар залгсан те. Тэгсэн. Тий, call хийсэн. Яа, тэгээ ярьсан штэ. Тэр бол бас миний амьдралын сонин сонин мөчөөсөн. Би бүр яг яг одоо 10 10 11 жилийн өмнө ютубер яг анх нөгөө Russell Peters-ийн нөгөө аавынхаа тухай ярьдаг. Энэтхгийг аавынхаа тухай ярьдаг те. Somebody gonna get hurt real bad гэдэг те. Тэгээ нөгөө white kids, white people beat your kids гэдэг ярьдаг. Тэр мөрийг анх яг үзэл амар энийгэл тэгээ бүр өмдөндөө шээтлээ хийжсэн. Юу чи шэх юу шэхэрээ инэждэг нэ. Энийхээр шээждэг гэсэн хэрэг. Одоо ойрд бол нэг шээгсэнгүү. <laughs> Гэтэ тэгээ бүр тэгэж үздэг байсан. Тэгээд яг тэр бол яг Russell Peters тэгээ эхний нэг яг хэд үзчихсэн хэдэн комединууд яг Russell Peters, Cat Williams яа тэгээ Dave Chappelle тэр хэдийг анх яг YouTube-ээр үзчихсэн. Тийм яг энэ комедид бүр яг дуртай болгосон яг нөлөөлсөн хүмүүс тэгээ тэр хүнтэйгээ зүгээр яагаар э, ярьсан тэгээ Монголд бас ирээчээ гэж би бас асуугаад амжсан байгаа. Миний хувьд бол одоо маш маш сайхан одоо бүр насан туршдаа тийм үлдэх үлдэх дурсамж байгаа. Ягаад гэвэл 4 жилийн өмнө анхны анхны stand up comedy-га Post Warszawa хийж байхдаа би чи оюутны байранда байныхаа өрөөнд толинд тойл хардсан тэгэл нэг жокод автаал автаал байгаал тэгэл нэг тайзан дээр гараал тэгээд өчгдөр Russell Peters-тэй видео чат хийлээ. Тэгэхээр вау. Тий. Бас бас хөгжиж байна бас. Энэ бол одоо яг юутай зөвлөлтэй. Одоо дуучтай зөвлөл аа дэлхийн од ч одоо хэм блэ. Одоо зөвөр нэг дуул за эсвэл зүгээр нэг модель те хинтээ уцаар ярддаг, Tyra Banks-тэй уцаар ярддаг ч юм уу те. Эсвэл одоо за Tyra Banks цааш. Гэтэр нь комедигийн одоо хамгийн л одоо ихэнх гадны комеди үздэг залуучууд бол уусаа мэдж байгаа л да. Тий одоо жишээлбэл ус төр сонирхдаг залуу Дональд Трамптай одоо уцаар ярьж байгаа юм шиг л мэдрэмж байхгүй юу? Аа. Тий. Эсвэл одоо Обаматай ч юм уу. Тий. Эсвэл одоо сакс сакс тоглодог хүн одоо Лебронтай ярьлаа ярьлаа гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгээ Монголд бас э, ирэхөө гэсэн чинь make it happen гэж хэлсэн. Make it happen. Та зүгээр яачих зүгээр э, энийг зөв бүтээчих гэсэн тий. Бид нараа бүгдийг бүтээн. Гоёлаа. Тэгэд бас гоё юм нь болохоор нэг юм нь болохоор бас буцаад Америкт ирвэл надад хэлээрээ би та нарыг comedy club-ыг гаргая бас юу тайзан тайзан дээр гарах юу бид нэг комеди юунууд дээр хэлчихье гэж хэлсэн бай. Тий. Тэгэхээр одоо Америкт очил яг LA Нью-Йорк тэд нар бол гарч болох юм билэ. Тий. Англи хэлээ сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Аа өөр чинь ер нь бичихтэй. Тэгээ бичээд юмн дээр юмаа хөгжүүлээд нэмж нэмж юунод жок одоо байгаа юмаа хөгжүүлэх тэгээд яг сайн бичих талаас админ яг стил нь болохоор шууд юм нөгөө нэг богинохон богинохон жокнуудтай. Тэгээ баг нэг цагийн дотор баг 200 300 жок явсан те. Тий. Тэгэл тэр дундаас ч амар инээдтэй инээдтэй нүд байгаа юм чи. Трамп Трамп э, сая энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулиар grab by the Trump wants to grab everybody by the pussy те. Гэсэн нэ nobody but nobody wants to grab Clinton's pussy, Hillary's pussy те. Тий. Тэгээ яг тэр мөр амар инээдтэй. Аа Adam Hunter бол өөрөө New York төссөн. Тэгээд одоо comedy бол New York тэгээд LA гээд хоёр том газар байгаа ерөнхийдөө одоо American comedy-гийн нийслэлүүд гэж хэлж болно. Тэгээд New York New Yorkт бол одоо тийм богинохан одоо нэг мөрт болгон punchline-тай тийм жокууд байдаг. Богинохан богинохан ингээд цацаад яваад байдаг. Одоо шууд л нөгөө нэг хүмүүс үзэгчсэн ч гэсэн яг тийм юм хүлээдэг те. Тийм юм хүлээдэг. Тэгэхгүй нэг удаан стори яриад ингээ хүмүүсийг уйдагаад дээдгүй. Шууд л одоо атактэй. Тий тэгээ Адам өөрөө хэлсэн одоо Элэд бол арай тийм удаан ярьсан. Тэгээд одоо жүжиглэлтэй, биеийн хөдөлгөөнтэй комеди байдаг. Гэхдээ Адам бол өөрөө бол одоо жишээлбэл одоо тийм богинохан богинохан жокуд бичдэг. Тэгээд ийм өөрөө бол ийм юмараа хөгжсөн. Аха. Тийм, яг бүр нэг удаан стори бол ярьдаг юм лээ те. Тийм. Тэгээ үзэгчтэй харьцаж байгаа нь бас тийм бас яг шууд хөнрөө заагаал чи юу өдөө чи юу өдөө те. Тэгэл нөгөө юм хэлэнгүүд нь шууд өөдөөс нь жок хэлээл. Тэгэл бас үзэгчдийг бас хөгжөөж илээ. Яг нөгөө Америк яг Америк жокнууд нь бас ингээ ихэнх нь ойлгохгүй ч юм уу зарим нь ойлгохгүй онгоо шууд тэгээ яг тэр яг моментын донд тэ моментнаас яг юм энэдтэй зүйл бас гаргаж ирэх тийм чадвар нь бас их их баг шиг санагддаг. Шууд үзэгчтэй харьцаад тэгээд шууд одоо бичээгүй шууд толгоноосоо комеди хийгээд байгаа хгүй да. Тэр нэг охиныг тэгсэдээ эхлээд энд э, шивэстэй хүмүүс ээ гэсэн чинь яа маа гэл нэг нилээд нэг хүмүүс тэгсэн чинь нэг охиноос чи яг ямар шивэстэй гэсэн чинь би энэ хойно хүзүүнийхээ хойно Монгол гэд Монгол өчгөр битсэн шивэстэй гэсэн чинь тэгвэл яг хойноос чи хийж байгаа залуу яг хинтэй байгаагаа мэд хаана байгаагаа мэдчих болох юм байна нэгэ те. Оо хийжсэн оо Монгол. <laughs> Тэр мөр бол бас Зөвөр шууд э, импровизац явсан. Тий. Энэ бол маш инээдтэй. Тэгээд бас зарим хүмүүс бас сонирхолтой байж магадгүй л дээ. Комеди нэг сонирхдаг хүмүүс те. Гэтэ ер нь яг ямар ч юмд бас нэг юм юу байдаг шүү дээ. Одоо э, ямар нэгэн урлаг чадвар нэг ямар нэгэн тийм ямиг хөгжүүлэх гэж байгаа, эзэмших гэж байгаа бол те. Одоо юу юу ч тийм байж болно шүү дээ. Машин барих ч гэдэг юм уу те. Машиныг одоо профешнлли барьж болно бас урлаг гэдэг бол сайхан л та. Ялч зүгээр process нь гоё те. Яг яг нөгөө нэг фейлдэл э, буцааж яагаал гутарж мутарж агаал буцааж нөгөөдгөө анзлаад илүү сайжруулаад яг инээлгээл те. Тэр бол маш одоо хүнд амар урамтай байдаг. Тэгээ тэр нь тийм болохоор одоо өөр өөр юм хийлээ гэж бодоход бол бас одоо би бол насан туршдаа бол stand up хийнэ гэж боддоо шүү дээ Тий. Бас Эйдэн бүр амар амар хийхгүй мөртлөөж гэсэн ер нь бол тайзан дээр байнга гарч ийн нэг тийм Эйдэм юу хэлсэн бэ гэвэл одоо хүн stand up хийхийг сураад тэнгүүтээ одоо жишээлбэл улам туршлагатай болоод улам жил э, жил одоо агсаар байгаад илүү сайжирдаг. Одоо спот шиг одоо жишээлбэл мэдгүй нэг 25 юм уу 30-таад одоо оргил үед хүрээ тэгээд дараа нь одоо баг багаар одоо тийм э, сайрах зүйл бол байхгүй харин хүн илүү улаан илүү удаан хийн тэр stand up тий илүү сайн л болоод байна улам одоо амьдралын туршлага нэгсэн одоо их юм үзэж харж байгаа болохоор тий Альцгаймер тусгал бол тий тий ямар нэгэн одоо оюун санаагаа хурц байлгаж чадах юм бол тэгэл одоо Дэйв Ател тэр бол яг хамгийн одоо хурдтай тий шууд амар комик Дэйв Ателлийг би ам дээр нэг Нью-Йоркт үзмээр санагдчихдаг. Бас миний нэг мөрөөдөл бас Нью-Йоркийн бас алдартай комедиан, алдартай тэгээд гол гол нь яг бусад комедианнууд донд хамгийн одоо нэр хүндтэй комедианс комедиан. Тэгээ комедианс комедиан ахгүй. Тэгээд жокнууд амар хурдан хурдан. Бас л яг юм богинохон богинохон жокнууд хэлдэг те. Зүг яа. Тэгээ залуучууд бас манай манай Монголын залуучуудыг бас их үнэлжилээ. Тийм. Одоо сайнаар үнэлжилээ. Тэр нь бас гоёсон. Аа. Одоо өчигдөр чинь бид нар бас <coughs> Монголын хардаа золоо хотел гинэ. Оо тийм үү. <laughs> <laughs> Золоо хотел. Welcome to my hotel. Учираас э, бид нар Эдамд э, Garuda BJJ Club үзүүлсэн Монголын жүжигчсу ямар байна? Тэ. Яс одоо шүний годомж дээр Монгол залуучууд бүжиглж мүжиглээл. Турникэн дээр. Турникэн дээр. Үзүүлбэрүүд янз бүрийн үзүүлбэрүүд хийгээд гоё шүний годомж бас гоё юм лээ. <laughs> Тэгээ чинь олон хүмүүстэй зураг авахлж авахлаа. Эдэм ихнэр нь бүр Наад монголчууд чи ямар амар тариалаг юм бэ? Энэ наач яг юу болоод байгаа юм бэ? Яг юу болоод байна аа? За өрөөнд чи октод байхгүй зү тэр гэж. Босод Азиудаас илүү царайлаг байна гэдэг шүү бас тий. Чингис хаан Чингис хааныг бол эдэм амар хошин ярьж байгаа юм аа. Чингис хааныг э, одоо бүх царим мото хүмүүс хөөцсөн. Тэнгүүтээ эзэлж исэн газраас бүх царайлаг хүмүүсийг Монголд авчраал тэгэл царайлагч болоод монголчууд царайлаг байна аа. Ахаа. Одоо өөр Шанхайд очиод юу хийж бодож байна та залуу? Оо одоо юу гэвэл э, Шанхайд очиод э, хятад хэлээ үргэлжлүүлж сурна тэгэнгүүтээ бас э, одоо комедигаа үргэлжлүүлнэ. Аа би тэгтээ 9 сарын сүүлээр э, Шанхайгаас 2 цаг Нингбо гэдэг хотод э, тэнд э, тэнд одоо хятад хэл сурна. Нингбо доо. Нингбо тий. Тэгээд Нингбо тэнд бүр байх юм уу? Тэнд ерөнхийдөө 1 жил 1 жил амьдраад 1 жил хятад сурна. Аа. Тэгээд Нингбо ягаад Нингбо гэж? Аа Нингбо Нингбогоос тэтгэлэг авсан. Аа. Тий. Тэгээд ингээд Нингбод англи англи хэлний тэнд тэнд комеди байдгүй. Тэгэхээр англи хэл дээр тэнд комеди хийж эхлэе гэж болж байна. Нэг 2 7 ногт 2 юм уу 3 өдөр англи хэлээр comedy ягаад гэвэл comic гэдэг үү? Comic-уудад байдгүй. Тэгэхээр одоо шин одоо шин тайз гарах санаа байгаа. Аха. Тэгээ сонирхолтой юм гэвэл одоо Adam Hunter э, одоо Бэжн руу онгоцтой суудсан байгаа. Гэхдээ э, бүтэнсөө өдөр нинг э, бод тэнцээ өнөөрэ Бэжн тоглох байлаа. Өнөөрэ Бэжн тоглоод тэгээд бүтэнсөө өдөр нинг бод очиж энэ баг анхны комедиан байж магадгүй нинг бод очиж байгаа. Аа. Оо бүр өмнө ерөөсөө очиж байгаагүй юм те. Бүр туур мөр хийсэн хүмүүсээс. Гүү аха. Нинг боо. Тийм. Тэнд бас гад экспатууд байдаг л бах та тий. Тий, Нингбод экспатууд байдаг. Нингбо бол жижигхэн хот 5 сая хүнтэй. 5 <laughs> сая юу? Тий. Сайн жижиг хотод орд юм тий. Тийм. Гэтэ нэг богийн сонин юм э, зүйл гэвэл одоо нэг тийм хотын хэсэг байдаг. Lao Waitan гэх нэртэй. Аха. Тэгээ тэнцэн нь одоо 40 50 клуб, паб, баарууд байгаа. Тэгээ тэгээ баар болгонд одоо тий баар болгонд нь одоо амьд хөгжим байдаг. Аа. Одоо жишээлбэл чи годамжаар алхаж байхдаа нэг нэг баарнд нь нэг гитар дээр э, нэг фаннд нь нэг нэг хүн дуулаад нөгөө хажуу талд нь гэсэн чинь техник яваа. Тэгээ дахиад явангууд энэ өөрний газар рок амьд амьд хөгжмийн тоглолт болоо. Шоу хийхээр газрууд өгдөг, комеди шоу хийхээр тайцтай. Тий, тэнд нэг э, нэг газар би хараад онд комеди хийх юм боломжтой байна гэж бодсон. Аха. Тэгээ бас одоо юу гоё вэ гэж одоо жишээлбэл шинээр юм бүтээх. Одоо Adam Hunter хэлсэн одоо жишээлбэл юу ерөнхийдөө хостл бол маш маш тий одоо хөтлөх өөрөө шоугаа зохион байгуулах өөрөө өөртөө хийхтэй. Тэгээ өөртөө хийвэл маш их юм сурдаг, маш их хурдтай юм сурдаг. Тэгээд бас одоо жишээлбэл би өөрөө бас э, одоо хөтлөө туршлагатай болмоор байгаа. Тэгэхээр одоо надад нэг сайхан тийм боломж гарч ирээд байгаа. Одоо шин тайз үүсгээд тэгээд э, бас жоохон комент хийж үзэхгүй. Тэгтээ хятад хэлээр комеди их э, ер нь одоогийн төвшөнд бол ер нь ихтэй би одоо жишээлбэл яг гадаад хүн гэдгээрээ нэг хятадаар алдаатай яриад тэр одоо хятад хүмүүст инээгтэй санагдаж болно. Гэхдээ би тэрийг удаан хугацаагаар хийж болохгүй шүү дээ. Ганц хоёр удаа ягаал тэгж болно. Гэхдээ надад бас монгол хэлээр комеди их маш сонирхолтой санагдаад байгаа. Ягаад гэвэл надад бол тийм одоо сорилт болоод байгаа. Like a challenge. It's a challenge. Аха. Мм одоо ингээд юу бодохдоо жокнуудыг бодохдоо яг ямар хэлээр бодгоо чи польшер бодгоо эсвэл яг чиний одоо бодлоо шүү дээ тий хаяа ингээ би зарим юмнуудыг бас ингээ англиар бодоод идэх байхгүй англиар яг англи яг хэлээр дотроо ингээ яг хэлж мэлээч юм уу тий тэг чам та хаяа тийм байдаг уу юмыг шууд англиар нь бодох ч юм уу эсвэл польшер бодох ч юм уу а ерөнхийдөө жок бичгтээ бол би англиар л бичдэг аа би англи хэл дээр stand up comedy хийж эхэлсэн. Тэгээд э, англи хэл дээр л э, бүх санаануудаа гаргаа бичдэг. Одоо жишээлбэл хагасуудэр чамд ерөнхийдөө ямар санагдсан бодо жокнод сонсоход өнгөрсөн хагасанд тий одоо үгүй юу э, нэгтгэдөө нөгөө Adam Hunter show хийхэд ерөнхийдөө а яг нөгөө өмнө яг монголоор сонсч байсан яг жокнод байсан тэгээ нөгөө яг яг өмнө орчуулад ярьж ирсэн юм шүү дээ тий яг тэрийг яг англиар нь сонссон ч яг илүү гоё лээ яг а ийм ийм ийм анх яг битсэн одоо хөвлөр нөх юм те а за ингэж сонсогдох хэвээр байна ер нь бол их таалагдсан тэгээ чиний яг яг бас э, ярьж байгаа яг стайл бас их гоё манай одоо комедигийн ч гэсэн хэлээд байгаа яг яг ингээд ямар ч илүү дутуу өггүй те яг юугаа өглөө эхний өгөгдлөө өглөө дараа нь панчлайн өглөө тэглээ тэглээ А тэгээ Адам болохоор яг тэгээд зү те. Панчлайн хилчлээ дараа нь тэрэн дээрээ тайгууд нэмээд нэмэлт яг жокнууд нэмээд те. Тий. Тэгвэл илүү хүчтэй одоо комбинашн болно. Тэг би нэг одоо өөрөө зүрхэндээ тэр зүлгээг бол зүрхэндээ автсан тэгээд одоо тэгээд энэ <laughs> дээр энэ энэ талаараа бол өөрийгөө хөгжүүлмээр байгаа одоо жишээлбэл жок бичлээ тэгэнгүүтээ тэрийг одоо жишээл таг нэмээд одоо илүү давхар нэмээд тэгээд тэрийг одоо жишээлбэл 6 6 юм 7 юм болгоод тэр талаар бол өөрийгөө өөрийгөө хөгжүүлмээр байгаа. Тэгээд эдэрийг Адамд энэ зөвлөгөөг өгсөнд бол маш баяр маш их баярлж байгаа. Одоо жишээл дараагийн хөндлөнгийн нэг нүдээр харж байгаа шүү дээ. Туршлагатай өнөө нүдээр. Тэгээ наа чин тэгвэл илүү гоё болох юм байна гэж шууд хэлчихэ. Тийм. Харин би бас зөндөө яг хэрэгтэй одоо чамаас ч гэсэн ингээл би сураал явж байгаа бас. Яг одоо юм яаж бичиж гин одоо яаж хандж гин те энэ юунда. Аа. Одоо энэ урлагтаа яаж хандж байгаа. Баярлалаа. Тийм. Би бас манай Монгол э, Монгол комедиануудыг бас магтмаар байна. Одоо 3 жил комедигээд ямар одоо ямар сайхан UB комеди газартай болчихлоо. Тэгээд 7 нэгт 3 удаа шоу хийж ийн. Тэгээд хүмүүс хэрэгтэй бол залуучд хэрэгтэй бол одоо заалт үрдэл хөрж ирдэг. Энэ бол маш сайхан зүйл. Тэгээд сайхан эерэг энергтэй яваал тэгэл цаашаа бүр илүү сайхан юм аа хийгээл. <laughs> Гэрлээ лөө. Тий. Гэтэ манай Монгол комедианууд маш чадварлаг байна. Би бас Монгол комеди нийтийн залуучуудаас надад бол зөндөө сурах юм байна. Би өөрөө монгол хэл дээр комеди хийж үзээд одоо бас би бас өөрөө өөрөө сурж байгаа. Өөрөө жишээлбэл монгол хэл дээр комеди ихтэй ингэхтэй байна. Тэрийг бас ойлгоод байгаа. Ойлгож ойлгож байгаа. Тэгэхээр бол монгол комедиануудаа бас маш баярлж байгаа. Маш мундаг байна. Баярлаа. <laughs> Харин тэгэл хамтдаа бас гоё ажиллалаа шүү дээ энэ дээр энэ дээр энэ ажил дээр Адам дээр тий. Цаашаа бас цаашдаа бас яг гоё хятадд ирж байгаа комедиудаас бас Монголд илүү авчирч тэгээд тэр ирээрээ бас аим хурдан хөгжих бахал та. Бид нэр өөрсдөө хурдан юм сурна гаргах хэвээр байсан алдаануудаа гарахгүйгээр тий тэрийгээ бүр ингээд алхасаад ч гэдэм үү ингээд цаг хэмнэх бахал та. Ер нь яг юугийн зөвлөгөө өгч байгаа болохоор тий. Одоо жишээлбэл 20 жил 20 жил 20 жилийн туршлагатай хүн хүндлэгийн нүдээс харж байгаад за зөндөө олон тийм зөвлөгөө шин санаа гаргахад бол маш илүү илүү хурдтай байгаа юм аа. Тэгээд одоо сурах процесс өөрийгөө хөгжүүлэх процесс процесс нь илүү хурдтай байгаа. Тэгээс одоо жишээлбэл зөндөө олон холбоотой болж байгаа. Найз одоо жишээ нь Adam Hunter Монголд ирээд одоо тэгээд бидний сайхан нэг найз боллоо шүү дээ. Сайхан найз. Тэгээ одоо Америкт очиход бас хүмүүстэй танилцуулах тий. Тий. Тэгэл яг хүнийг сайхан сэтгэлтэй сэтгэлтэй явуулвал тэгэл дараа нь бас өөртөө ч гэсэн тий. Очиход нүүр бардамч тий. Тий. Харин тийм ээ. Яраас Монгол залуучуудад зөвлөмөр байна. Open mic хөрөлдөж ирээрээ тэгээд монгол хэл дээр comedy хийж үзээд тайзан дээр өөрийнхөө одоо тайзны салхиа хаглаад тэгээд англи хэл англи хэл сураа тэгээд одоо жишээлбэл монголчууд бид агасл гэдгээ үзүүлээд бас одоо ирээдүйд одоо дэлхийн комедид тийм шүү дээ. Энэ дэлхий рүү дэлхийг л гэж ярих ярих хэрэгтэй шүү дээ бид нар бол. Цөөх хүлээ хэмж одоо энэ ч нэ юу гэдэг ах вэ? Дэлхий рүү гарах хэрэгтэй. Монголчууд одоо бүгд л одоо ямар нэгэн Тэгээ өөрсдөө нэг юм сайн сайн одоо болтол хөгжүүлэх хэрэгтэй те. Тэгэл дэлхийд одоо одоо нэг юу англи хэлтэй. Тэгээ нэг сайн хийж чаддаг юмтай хахад бол хаанч одоо очивол бас яаж те жоох ухаантай хахад болно шүү те. Одоо маш сонирхолтой зүйлүүд э, явагдаад байгаа. Ягд гэвэл одоо жишээлбэл 18 дугаар зунчин бол э, одоо английн ноёрхлын үе. Тэгэнгүүтээ одоо Америкийн ноёрхол одоо дуусаад байгаа. Тэгэнгүүтээ одоо Аз Аз одоо хятад улс 21-р зууныг э, одоо эзлэн гэдэг. Одоо жишээлбэл хятад улс чинь одоо одоо эдийн засгийн хэмжээгээр бол э, нэг багы нэгт болцсон байгаа. Энэ бас юу гэж байгааг бол жишээлбэл Аз Ази одоо хөгжингөө орнууд орнууд маш хурдтай хөгжиж байгаа. Тэгэнгүүтээ зөндөө олон Аз хүмүүс одоо Америк руу, Англи руу, Европ руу явж боловсрол эзэмшиж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс одоо барууны соёлтой англи хэл англи англи хэлийг одоо өөрийнхөө унган унган хэл шигээ тийм ойлгодог болсон. Тэгээд зөндөө болон одоо комедианууд Аз твээр аялж байгаа. Тэгээд Азууд өөрсдөө одоо жишээлбэл Америкийн комеди үзэж байгаа. Тэгээд бас одоо Америкт ч бас хэд хэдэн Аз одоо Asian American гэдэг комедианууд нэртэй болсон байгаа. Жишээлбэл Hangover гэд киноны Доктор Кен. Доктор Кенийг хүн болгон мэдэж хараад мэдэж байгаа. Түүнтэй адилхан одоо жишээлбэл монголчуудад одоо шинэ боломж гарч иж байгаа. Саяхан одоо Сумья Будапештэд алтан медаль авчихлаа дэлхийн жудоогоор. А түүнтэй адилхан одоо жишээлбэл одоо мэдгээ 10 жилийн дотор юм 20 жилийн дотор одоо Монголын комедиан яг солонгосын K-pop шиг тий. Монголын соёлын давалгаа дэлхийд тий гарч олно шүү дээ. Ер нь гарах хэрэгтэй. Тэрийг бол бид нэр дэлхийд те соёлоо бас зарах хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Соёл. Тэгээ хэрэгтэй ер нь бол тэрийг бол хин нэгэн хийх хэрэгтэй. Тэгээ бид нэр сайн одоо ихтэй ер нь бол нилийн бас одоо дэлхийд дахин интернетээр холбогддог болчлоо те. Тийм ч эхлээд энэчнээ сайн хөгжүүлээд өөрийгөө. Өөрийгөө бас сайн хөгжүүлээд тэгж жагаад гоё хангалттай гэж үзвэл шууд одоо дэлхийрүүл чиглэх хэрэгтэй баг гэж бодож байна. Тий. <coughs> Одоо зүгээр англи англи хэлээр ч юм уу юм гаргадаг ч юм уу те. Эсвэл одоо юу гэдэг нь дуу хийвэл одоо ер нь бас гадны хүмүүст одоо яг гоё явахаар тий. Тэгээ Адам бас нөгөө манай лойчсны Get Money гэдэг дуунд амар дуртай болоод тэгээ би подкастынхаа интрог энэ энэ дуугаар эхлүүлмээр байна гэдгсэн шүү дээ. Тэгээ аваа <laughs> явцсан. Маш сайхан. Тийм. Тэгээ ер нь соёлдээ дээрэс нь одоо юу гэдэг нь хувцас загвар юу ч хийж болно шүү дээ. Бүтээгдэхүүн ямар ч юм үйлчлэгээ шин төрлийн одоо одоо үйлчлэгээний юу ч гэдэг арга барилч гэдэг юм уу юу ч хийж болно те тэр тэрийг эхлээд энэ ч нэ сайн хөгжүүлээд яг доороо л хөгжүүлэх хэрэгтэй юм шүү яг байгаа газараа те тий Тэгэхгүй ингээ заавалчгүй би тэнд очиж очиж ийж одоо лаг болно ч гэдэм үү. Тийм биш. Одоо яг байгаа нөхцөл байдлаа яг өөрийгөө аль болох юунуудаа одоо боломжуудаа ашиглаад ер нь бол хангалттай боломжтой болсон шүү дээ. Ер нь бол одоо миний амьдарч байгаа энэ лайфстайл, миний энэ байгаад байгаа амьдарч байгаа энэ юу амьдрал бол манай миний эмээ өвөөд хизээч ингэж амьдарч чадахгүй байх байсан бохгүй. Тэр үедээ бол яг л тэр үеийнхээ одоо юу гэдэг нь те аа одоо улс төр доор ингэж яг л хүн яг заасан замаар нь одоо ингэж бараг явдаг байсан. Э, тэдний өмнөх эмээ өвөө өвөө бидний өвөг дээдсүүд яг яг биднийг улаан авсан дээгүүр алхуулах гэж mm -hmm одоо бүх амьдралаа зориулсан байгаа хөх тэ. Тэгэхээр одоо бид нар тийм их боломж олдсоод тахад одоо ингээд яагаад ашиглахгүй байгаа аа тэгээ яагаад өөртөө итгэхгүй байгаа нь тэ. Ганц л амьдрч дүн. Тийм чинь бас гэхдээ яг итгэхгүй хүмүүс тэгээ яагаад за за. <laughs> Тэгээ ер нь бол өөртөө гоё ихтэй авах хэрэгтэй. Тэгээ зүгээр хүн болоод төрцөн байна гэдэг чинь л асар одоо агуу тийм юу штэ хувь заяа штэ хувь тохиол тэ аав чин чаваа сугалчих болох л байсан шүү дээ. Яг нэг сүүлийн бүлэлтээс өмнө хөв соглаад яг тийм үү те амар олон факторууд нөлөөлж байгаа. Би энийг ер нь байнга эрдэм дөө ер нь подкаст дээр яг нэг жижиг юуны юуны cause and effect те юуны одоо шалтгаан тэгээ өр нөлөө бид нар бол асар олон шалтгааны улмаас бүх юмнууд ингэ зөгцөж ийж бүх одоо од оддууд одоо тий игэнжиж бид нар ингээд яг төрсэн байгаа байхгүй дэлхий дээр хүн болоод төрсэн ухаантай хүмүүс оюун ухаантай тий Тэгээ энийг бас маш сайн ашиглах хэрэгтэй тий дээрэс нь бас одоо энэ Монгол улс би бол Монгол их орондоо маш их хайртай тэгээд одоо Монгол монгол хүмүүс одоо бидний өр хүүхдүүд <coughs> бидний мах цусны тасархаанууд одоо ирээдүйд бас тий одоо сайн сайхан яваасаа ажил хөдөлмөртөө чадвартай мэдлэгтэй тий одоо босдыг манлайлж удирдах яваасаа гэж яг хүсдэг тийм бол тийм бол болохоор эхлээд бид нар өөрсдөө хөгжүүлэх хэрэгтэй маш сайн хөгжүүлж одоо чиний эргэн тойрон танаа гэр бүлийн хүмүүст ч одоо үлгэр дуурайл авах хүн байдаг бол чи өөрөө тийм үлгэр дуурайл авахар хүн болох хэвээр тий заавалчгүй хүнийг хүлээгээд авах шаардлагагүй өөрөө нэг юм хийгээд үз Тэгэл таалагдахгүй бол болно л үст те. Зөв юм тэр хийгээл үзэл байх хэвээр. Миний хувьд бол яг би яг сонирхлоо дагаал дандаа сонирхлоо ер нь дагаж явдаг гэсэн. Тэгээд өөр одоо багасаа амир тийм а бас багш нар ингээл те чи энийг сур инг мингээл те ингэ суумаг би амар тийм сахилга сахилахгүй байсан хгүй. Тэгээ rebellious маягийн юмтай бас ингэж тэрсэлдэх дуртай ч юм уу те одоо тийм эрх мэдл одоо юу гэдэг те тийм юм нөгөөдөөс бас яах дуртай. Дуртай ч гэдэг юм уу. Яг тийм одоо хүнд ингэж дээрээсээ ингэж яг амар загнуулах бүх юм одоо яах дурггүй. Тэгээ тийм болохоор яг илүү амар өөрийнхоороо байх байхыг хүсдэг. Тэгээд э, дандаа сонирхлоо яаж явжсэн. Гэтэ ер нь бол амар юу санагдчихтэй. Одоо амьдарч байгаа энэ амьдрал бол яг миний эмээ өвөө тэдний эмээ өвөө нэрийн одоо яг мөрөөдөж исэн. Аа яг үр хөвгтүүдтэй те сайн сайхны яах гэж тэд нар бол бүх юмаа өгөөл энэ дэлхий дээр амьдрал бид нарыг төрүүлээл тэгэл те сайн сайхан болгож өсгөөл тэгэл явсан баах те бид нар ч гэсэн яг тийм байх л хэвээр яг дараа дараагийнхаа тий хүмүүстэй аа маш маш хариуцлагатай гэж би амар ойлгодог амар ойлгодог гинэ ер нь бол маш хариуцлагатай зүгээр за би ингээл би одоо лүүсэр байсан ч ямар хамаатай энэ ч гэдэг юм үү те За би хичээхгүйсэн ч яа гэм босод хүмүүс хичээнч гэдэг юм те. Ингээд би ингээд зүр амьдралаар ингээ хөвөөд явж хахад урсгалаараа хөвөөд явж хахад боломж гэдэг юм. Тийм биш яг ямиг шууд яг хариуцлагатай яг өөрийн гартаа оруулаад тэгээ чи чадахгүй л өөр хин чадах юм те. Тий. Ганц чиний амьдрал яг чиний л амьдрал шүү. Яг өөр өөр хүний амьдралаар чи амьдрахгүй шүү. Яг байгаа амьдралаа л яг гоё болох. Одоо жишээл би Конор Макгрегорын үгийг үг толгонд минь <coughs> хүрээд ирсэн. <coughs> Одоо Конор бол ингэж хэлдэг. I win and I learn. Аа. Аха. Хожигддгөө те. Ялагддгөө. I never lose. I I win and I learn. Тий. Түүнтэй адилхан одоо э, хэрвээ хүн одоо жишээлбэл комедигаар ярьж хий те open mic дээр гарлаа. Тэгээ фейллээ. Тэгээ энэ бол юу хэрэг хүн комедигаар өөрийгөө хөгжүүлж байгаа бол энэ бол байдаг юм. Энэ бол алхам. Хүн цаашаа суралцах боломжтой. Ягаад гэвэл чи 5 минут гарлаа. Фейллээ. Тий. Гэтэ хүмүүс нэг мартчихна. Яа тэгвэл хүмүүсийн хүмүүсийн одоо юуны хүмүүсийг санахгүй шүү дээ. Нэг санахгүй. Унтахынхаа өн бодоол нэрэ тэр ста нэрэ муу байсан шүү аа тий. Санж манаад насан туршдаа санаал тий. Тэгдгүүл байхгүй тий. Тий тий. Тэр хүмүүст бол хамаагүй шүү дээ. Яг өөрөө нөгөө нэг өөрөө яг тайзан дээр ингээ бом яг фейлдж байгаа болохоор яг өөртөө амар хэцүү санагддаг. Тий. Тийм болохоор л тэрнээс босод хүмүүс бол нэг таахгүй бах уу. Аа. Одоо жишээлбэл дийлэнх комедианууд чинь юу вэ? Адам Хантер чинь 10 жил комеди хийжээж одоо комедигороо э, төрөөсөө төлдөг. Төрөөсөө төл төрөөсөө төл байрныгаа төрөөсөө байрныгаа төрөөсийг төл э, төлдөг хугацаанд хүйцсэн. Тэгэхээр бодоод үзтээ 10 жил хөдөлмөрлсөн тэгэнгүүтээ бас өөрөө хэлсэн комедид бол одоо тийм байглаас яасан ур чадвар чадвар бол хэрэггүй зүгээр л одоо тууштай тууштай байх байх хэвээр бичээд тайлбар их гараад би бол жоохон байх хэвээр гэж боддیں۔ Яг байглаас заяасан ур чадвар ч гэдэм те. Яг тийм нөлөөлтөг эсвэл одоо яг фаны тийм хүмүүсийг инээлэх хүсэл ч гэдэм үү. Цаанаасаа нэг тийм одоо хүмүүсийн анхаарлыг одоо инээдэр татах ч гэдэм нэг тийм хүсэл байгаа шүү дээ те. Тийм юм байх хэвээр нэг тийм хангер mm -hmm тэрийг одоо олохын тулд анхнаасаа яг одоо аа яг эхлээд хүмүүс инехгүйсэн ч гэсэн дахиж ирэх ирэхийн тулд нэг түүний дотор бас нэг юм байх хэрэгтэй шүү дээ нэг тийм аа хүсэлтэй тий тийм бол би байх хэрэгтэй гэж боддог аа тэгээд нөгөө бас жоохон бас талант байх хэрэгтэй аа тэгэхгүй бол бас ямар ч талантгүй бас мөртлөө ингээд бас яваад байвал а хэцүүлтэй цагаа өрсөн юм болно. Тий. Би чамтай бол энэ дээр 100% санал нийж ин одоо 10% талант 90% одоо хөдөлмөр. Тий. Одоо авиастай хүн э, комеди хийж үзэх юм бол одоо тэр одоо хошин авиастай комедигийн талд авиастай юм бол тэр тэр одоо жишээлбэл э, авиаскын хүнтэй яг адилхан хөдөлмөрлөх юм бол тэр хөвжл нь илүү хурдцтай байна. Тий штэ. Илүү хурдцтай байна. Аа зүгээр авиастай гэдэг ерөөсө хөдөлмөрлөхгүй бол тий. Тэгэл харин гэхдээ ер нь ер нь авиас гэдэг юмд бол баг бодохгүй байсан дээр ч юм шиг тий. Аа зүгээр яг хөдөлмөрлөл үр дүн гарна гэдэг тэр бол хамгийн одоо үнэн тэгээ энгийн зүйл байгаа сте. Авиас гэдэг юмд бас бас нөө ярьцгаар хүмүүс за би авиасгүй болохоор чадахгүй байж магадгүй ч гэдэг юм те. Уул нь хөдөлмөрлөл бас үр дүн гарах байсан. Даанч нөгөө өөрийгөө авиасгүй гэж бодоод байгаа болохоор тэг яадаг ч юм уу те. Аа ер нь бол хийх юу ч бас яг нэг жоохон сориод үз өөрийгөө лаг амар хойлоод амар дээр лаг вагнер шиг ярьж байна те лаг э, амар хүмүүсийг чи одоо э, мотивашн өгöd юм байна шүү те <laughs> гэтээ яхаа тэгээд хийж үзэх хэрэгтэй л дээ бид нарт бол зөндөө л бас хийх юм байна би одоо миний нэг номер 1 юу бол аа би одоо бие сайн хөгжүүлмээр байгаа бие хөгжүүлээд эрүүл чирэг болоод одоо энэ ханиаднасаа салаа те эсэргүүц бие эсэргүүцэл сайтай Тэгээ өөрийнхөө махан биеийг сайн одоо бат бөх болгомоор байна. Одоо тэгээ урт хугацаанд гоё сайхан амьдрахын тулд одоохондоо жоохон ингээд биеэндээ анхаарахгүй ч юм уу. Тэгээд хоол идж байгаа хоол унд яг амьдралын хэмнэл тэр яваас жоохон юу болохгүй бол бусад миний одоо бусад өөр амьдралын юунууд руу халдаад байна л да. Одоо энэ бизнес би одоо жүжицэд явж байхдаа бол би айгүй юм энергетик те би ингээд нэг тийм хөнгөн шингэн одоо л яг нөгөө нэг жоохон юм юу би жилж мэлдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү болоод байгаа хөөе. Тэгэхээр бас залуу хүмүүс ч бас энэ бие бол гоё хөгжүүлэх хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. <laughs> Бодоол яваад байгаа. Тэгээ одоо хөгжүүлнэ. Эдэм бас гоё гаас. Эдэм одоо жишээлбэл Монголд хурж ирэл тэгэл энд одоо жим байна уу гэж асууж ирсэн. Энд <laughs> жим байна уу? 40 хурж байгаа тэгэл одоо би жим дэвмаар байна. Тийм. Би дасгал хийгээгүй 8 онцлоо. Тийм. Тэгэхээр бас Америкт бол баг одоо годомж болгонд нэг фитнес жимийн газар байдаг. Тий. Тэ хятадд баг байхгүй байсан гэдэг ч лээ те. Тэгжилсэн. Тэ чи сая чи сая одоо авиац чухал гэж ярьж ирсэн нэгтэй маш хахад би жижигцүүгаар хичээлж эхлэнгууд надтай цог нэг хятад залуу цог эхэлж ирсэн. Тэгээ тэр бол одоо жишээлбэл ерөөсөө ямар ч амар эвслэгүй байсан ямар ч одоо миг хийхэд гэтээ тэр одоо бол цэнхэр бүстэй болсон ягаад гэвэл тэр 7 хоногт 5 удаа <gasps> тасралтгүй жүжигчүүгээр хичээлсэн тэгээ одоо юу тэгээ одоо дийлэн хятад хүний зан гэвэл одоо жишээл нэг юмда тууштай байдаг. Аа. Хийгээл хийгээл нухаал нухаал нухаал. Одоо хятадууд ч одоо Будааныхаа гадар тариалангчин дэрэгжин өчнөө одоо урт хугацаанд арчилж ээж арчилж одоо Будаагаа тарьдаг түнтэй адилхан тийм удаан хугацааны хөдөлмөрлөх чадвартай бас тийм байх хэрэгтэй. Тэг яг махар махардаг гэдэг шүү дээ. Монголоор бол юмд ингээ бүр ингээд улаарад ингээд улаарад ч юм уу те. Ерөөсөө яадаг болтгоо. Хятадуудыг бас тийм гэж бас маа дээг бас хэлчихсэн яг одоо ингээл хичээлээ давтахтаа бол яг л өглөө номоо ганцаархнаа ингээл уншаал гадаа яг чанга э, одоо хятадаар яг яц цээжилсэн те. Нэг тийм амар авьяастай биш. Мөртлөө ингээд яг юмд ингэж махардаг те. Гүрийдэг. Тэгээ сая шведэд байдаг э, монгол охины тухай сонсноод ой тогтоолтын авраг. А тий. Тэр шведийн Got Talent-д орсон мөлөө. Тий. Тэр охин чинь 2016 оны үл 17 оны IKEA-гийн каталогийг тэжилсэн байлаа шүү дээ. Тийм үү. Яа, тэгээд IKEA-гээр реклам болж болох юм байна тийм. IKEA-гийн угаараа реклам болсон байлаа. Өөрөглөгөөнд. Өө зөө зөө. Тийм. Тэгээд одоо бодоод дэлгүүр л яваал тэгэнгүүтээ тэр охин зогсоол тэгэл. За ямар ямар одоо юу сонирч байна ингээл яриад тэгэнгүүт шууд 2010 20 20 дугаар хуудас тэгэл тэрийг нэг юм юм байгаа юм юм байгаа Өө. Бас хөдөлмөрлсөн байгаа хэвээр. Икагийн бүтэн каталогийг одоо ой тогтооно гэдэг чи юу вэ? Тэгээ тэр бас нэг тийм техник өдр байт юм шиг лээ. Яг юм тогтоохтойг ашигладаг. Тий. Харин тэгэхээр сайн бас толгоогоо сайн ажилуулах хэрэгтэй. Би л өөрийг амар л яалаа зүгээр би амар муу бичдэм байх. Одоо сайн бичиж явах хэрэгтэй мэн. Тэгээд нөгөө нэг юм юу гэжтэй юм граф. Яг нэг нь юм stage time, нэг нь writing. Хитрхи их одоо stage time байвал байж болохгүй. Хитрхи их writing байж болохгүй. Голоор нэм граф одоо яг юм яг энэ э, юугаараа баланстай байх хэвээр. Тийм. Манай Адам бас энэ талаар э, маш э, маш одоо оновчтой зөвлөгөө өгсөн. Нөхөн the crowd work гэсэн одоо өдөрчтэйгээ харьцна гэдэг байгаа те. Энэ бол маш чухал ингэ сурах ёстой. Гэхдээ одоо бичих бол маш чухал гэсэн. Ягаад гэвэл одоо жишээлбэл одоо Америкт чин одоо телевизэд комедианууд комедиануудыг урддаг. Аа тэгэнгүүтээ одоо телевизийн шоунд оролцох юм бол комедийн үзэгчтэй харьцдаг зүгээр л одоо яг цэвэр тэр одоо ярих хэвээр юм л ярих хэвээр юм л ярих хэвээр. Илүү өөхгүй. Аа. Одоо өнгөө өнгөө нь удаа яриад. Инээгээл тэгэл тэгэл баярлаа те. Тий. Тэрээс өөрийгөө одоо жишээлбэл янз бүрийн олон олон талаар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө олон боломжуудад э, бэлдэх ёстой. Тий. Яг э, комедиан бол яг нөгөө нэг юуны те довтлагч юуны сагсан бөмбөгийн довтлагч шиг хин чамаа хамгаалж ин яаж юм юм хийдэг байх хэвээр шиддэг байх хэвээр те гүүж ороод одоо тогтдог байх хэвээр ч юм уу те эсвэл өөрөө хамгаалдаг байх хэвээр бүгднийг л хийж чаддаг байх хэвээр хаклер хаклер байвал хамгаалагч игээл Тэ. Тэ. Хеклерыг одоо монголоор яг өөмөлөгч. Өөмөлөгч. Тэ. Өөмөлөгч юм одоо шоун боснолөгч. Тийм боснолөгч юм боснолөгч. Шоу боснолоод тэг хүмүүс нэг хаяа нэг тусалж яах гэж бодд юм шиг байна. Тэ яг нэг тийм хажуунаас нэмж нэг инээдтэй юм хэлж ийн мэлж ийн гэдэг. Хаяа тэр нөө инээдтэй гэдэг яг ихэнхдээ яг нэг юу алдагдулцдаг. Яг хүн яг ярианы темп алдагдуулаад Тэгээ яг тэр хүнтэй одоо юм яриад ч юм уу те юм хэлчихэд буцаа жок руугаа орохгүй бас жоохон ирчээ алдсан байлдаг. Тий. Заримдаа би бас өөрөө өөрөө хэгл хэгл мэж би санаа гараад байдаг чи бидтэй юм хэлгээд одоо жишээл нэг нэг комедиан тайсан дээр гарлаа тэнгуүтэ нэг юм хэлээ тэнгуүт би яа одоо жишээлөө би одоо хартад юм хэлэх санаа гараад тий тэрийг хэлчмээр гэтээ би одоо үгүй би хэлэхгүй. Тэр хүн тэр хүний хөдөлмөрийг үнэлээд Тэгээ зарим тэгээд комедианоч яг яг тэр юмд бэлтцээ яг нөө тэр хүнийг шууд дугаа олгодог хилдэг юмнууд те шууд байхгүй болтол нь хийгээл Тэгэл дугаа олгодог тийм юмнуудаас бэлддэв юм билэ. Бэт юм билэ. Тий. Талаа хөгжүүлэх. Би бас YouTube дээр одоо Comedian Destroy Cyclers хэрэг бас үзэх маш дуртай. Яа, сурах юм зөндөө байна. Одоо тэгээ дараа 10 сард одоо Tom Rhodes гэдээ бас дэлхийд дэлхий дахин дэлхий даяараа аялдаг аялж одоо амьдэрч явсан те одоо бараг 50 50 та илүү 50 та томор очиж бараг 40 жил комеди хийж байгаа юм биш үү тийм үү пөө жил илүү Тэгвэл амар залуу насны дээр комеди хийж ирсэн. Нодон 10 сард Шанхайд ирж тоглож ирсэн. Би тэгээд Tom Rhodes-ийн анхныудаа үзсэн. Тэгээд Tom Rhodes-ийн одоо ур чадвар нь юу гэвэл одоо хүмүүсээс асуудаг тайзан дээр. За чи ямар уцаас вэ гээл тэгэнгүүтээ бэлг гэж хэлэл одоо бэлгийн тухай ойлгонууд яриад тэгэнгүүтээ би яс монгол гэж хэлсэн чи монголын тухай ойлгоо ярьж эхэлтгий. Аа. Тэр талаараа бол амар мундаг юм байлаа. Өөрөө бол одоо жишээлбэл олон жил янз бүрийн янз бүрийн одоо дэлхийд даяар аялсан. Тэгээд одоо орон болгоны орон болгоны одоо мэдлэгтэй. Аа. Бараг тагнуулч юм шүү. <laughs> <laughs> Тий, бараг тагнуулынхан бараг том руу үзээс юм асууж болох юм шүү, тий. Тий. Тэгэхээр бас нэг тийм нөгөө юунод мишнери мишнеринүүд гэдэг чинь тэ нэг христийн юг түгэж явдаг. Тэр шиг эдгээр бас энэ комедиг түгэж явдаг нэг тийм комеди мишнеринүүд байгаа сте баг тэ. Энд тэнд очиад хүмүүстэй танилцаал тэ. Тинчэнэ юу игээл энэ зүгээр л амаараа амьдраад байдаг юм сте. Зүгээр. Одоо юу ухаанаараа ухаанаараа амьдарч байгаа л да. Одоо Гүйк хааны үед чинь одоо Европоос одоо Ромын папын одоо элчнэр ирж байгаа. Тэд нар ч яг үндэ бол одоо юу юу л гэдэг чинь тагнуулын хүмүүс л гэдэг. Монгол монголчууд одоо ямар хүмүүс байна одоо монголын ямар шашнараа шашнараа яриад дипломат маягийн тэ. Тий, тэнгууд яг мэдэж авал. За монголчууд яаж ямар хүмүүс юм байна? Эдэн засах нь ямар байна? Бүх мэдээллийг аваад цоглуулаад тэгэл Ромын папт очоод за монголчууд ийм ийм юм байна. Аа. Ийм улс эд юм байна гэлээ. Хаан тийм тийм. Тэгээ бас л э, энэ дэс ингээл тэ. Монголын талаараа ингээд хүмүүстэй танилцаад бас мэдчихэж байгаа байхгүй тий. Түүх соёл. Тэгэхээр бол эдгээр тагнуул юм байна гэх шах тий. Тий. <laughs> Хятад мэдтэд бол бас яг хамаагүй яаж байвал бас тий. Тагнуул одоо хойд солонгостод Америк комедиан очил бас одоо яах юм байгаа тий. Бараг тамтлаа шачих тий. Хойд солонгосоо шууд барьж аваад тий. Нэг баг нэг Америк баг гэж бүр комонд ороод тэгээд буцчихж чаа нас орцсон мэл шүү дээ. Тий. <laughs> North Korea. Нөгөө талаас одоо сагсчин Денис Родман, Ким Жонг үнтэй хамууд болсон. Тэ хамууд. Э. За за за. Тэгээд би нөгөө юугаа гарах хэвтэй байна. Ивентэ. Миний оройн ивентэ. За. Тэгээд подкаст хоёлаа ингэж ер нь яа өндөрлөө. Аа золоодоо бас одоо цаашдын өөрийн одоо тэг комеди карьерт нь амжилт төсөө улам мундаг болоорой тэ тэг гадаад гоё монголчуудын талаар ч юм уу тэ гадаад тэг энэ ажил яг комеди хийгээ явж гин гэдэг гэдэг чинь би бас маш их дуртай одоо чамаг бол амар хүндэлж явдаг тэ Тэгээ тэнд яг зөвөрл ганцаараа ингээд яг эхлээд шууд ингээд явцсан гэж бодохоор бас гоё байгаа хөөхгүй. Тэгээ Монголд эхлээгүү. Аа одоо Польшд гэсэн, Германд ирдэг гэсэн, Шанхайд ирдэг те. Тэгэхээр бас амар олон улсын. Тэгээд чиний яг бичдэг стайл надад маш их таалагддаг. Тэгээ одоо илүү одоо өөрийгөө улам гоё ингэж задлаарай те. Одоо хүмүүст илүү одоо золоог яг илүү сайн мэдрүүлээрэ те. <laughs> Тэгээд амжилт төсөө. Яг Монголд ирээд маш гой гой юмнуудыг бас хийлээ. Адамыг бас авчирхад нөлөөсөн гол хүн бол чи. Тэгээ тийм болохоор бас баярлаа. Баярлаа гэж хэлье. За <laughs> би бас э, батата баярлаа гэж хэлье. Амар окерт байх шах хүмүүс сонсож байгаа хүмүүс амар окер сонсогч юм бод. Бас жоохон шин э, дотоо нойртой яатсан тэгээ жоохон. Тий. Бас одоо батата баяр үргээ одоо Монголд 3 жилийн өмнө комеди эхлүүлээ. Тэгээд одоо анх анх тайзанд гарч байхад тайз байгаагүй гэж манай бата ярьдаг. <laughs> Тий анх тайзан дээр гарч явах тайз байгаагүй. Тайз байгаагүй. Тэгээ юун дээр гарсан гэж. Тий. Тэгээд ингэж эхлээд одоо одоо UB comedy 80 мянган лайктай байна. Тэгээд одоо 3 91 мянга. 91 мянга. Уучлаарай. 91 мянга. Уучлаарай. Тэгээд одоо Монгол залуучууд одоо гадаадд байгаа монгол залуучууд UB comedy-ийнхний үдж байгаа та та бүхнийг одоо гадаадд хурж ирж айлын тоглолт хийгээсэ гэж хүсэж байгаа. Тэгээ монголын залуучуудад ямар сайхан одоо жишээ болоод инээлгээд одоо тийм гоё энергтэй сайхан цухтаа байгаад одоо үнэхээр гоё шоу зохион байгуулж байгаа. Тэгээд монгол комедианууд бол авьяастай байна. Би би өөрөө амьдаар үзэдод би бол илгээ хүчтэл <laughs> үз инээсэн. Тийм болохоор манай UB comedy-г төлөөлж байгаа Бата тэгээ бусдад Монголын комедиан комедиануудаа маш их баярлаа гэж хэлье. Энэ comedy stand up гэдэг гэдэг урсгалыг Монголд хөгжүүлээд цаашаа авч яваад илүү их ирч хүчтэй тэгээд дэлхийн тайзан дээр монголчууд бас аяасаа үзүүлнэ. Зөвхөн жудагаар биш бас комедиагаар комедигаар э, монголчууд э, бид нар ийм ийм хүмүүс шүү гэдгийг үзүүлнэ. Бас дэлхийг буцаагаа шоолох хэрэгтэй шүү дээ. Дэлхийн хүмүүс ч одоо Монголыг бас их шоолдсон шүү дээ. Тийм бас буцаага бид нэр counter punch хийх хэрэгтэй байхгүй тийм. Тэгээд ирээдүйд комедигийн Чингис хаан төрнө гэдэгт итгэлтэй байна. Аха. Монголоос төрөх баха. Тий. За за тэгээд баярлалаа. Сонс бүх сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Өнөөдрийн тэгээд яриа маань ер нь битээр дөнгөсөө бас Аадамыг онгоцны бодолтоор гаргаж өгсөн болохоор бас ерөнхийдөө Аадмын талаар тэгээд энэ сая өнгөрсөн 2 өдрийн талаар ерөнхийдөө ярьчихлаа. Тэгээ маа золоо бол өөрөө бол яг гоё одоо комеди гээд 3 жил болж байгаа энэ залуу 3 жил те 3 жил болж байгаа. Тэгээд э, олон улсаас тоглолдог. Шанхайд одоо очино. Тэгээд э, зологийн тоглолтыг бас хаанаас үзэж болох вэ? <laughs> Шанхай Comedy Club тоглохоо. Шанхай Comedy Club. Тэгээд Шанхайд байдаг бол Шанхайгаа сонсож байгаа бол Шанхай Comedy Club очиж үзээрэй. Тэгээд дэмжээрэй золог. Аа Нингбод байдаг бол Нингбогоос <laughs> бас үзээрэй. Нингбод <laughs> бас махыг сонсдог юм байт юм лөө. За. Тийм тэгээ одоо хитэн хитэн хүртэл байх хөлөө Монголд. Би ерөнхийдөө 9 сарын 30. Гэхдээ би бас одоо бодоод байгаа ирэх жилээс ч юм уу эсвэл энэ энэ жилээс ч юм уу бас одоо Монголд э, ер нь сууршдаг юм билүү. Бас Европт одоо бүх насаараа Европт амьдрлаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо Монгол тал руугаа ер нь тэмүүлээд л ана л да. Тий. Nice. Гой гой. Тэгвэл э, Монголдо ирээд сайхан сууршаа тий. Тэгээд э, амьдралаа зохиогоод Тэгээд Монголоо амьдраарай. Тэгээд UB Comedy Club-ийн тайз бол чамд үргэлж нээлттэй нээлттэй байх болно. Тэгээ ирж ирж бид нартайгаа нэг дээрээ. За маш их баярлалаа. Аян замд амжилт хүсье. Сайн сайхныг хүсье. Тэгээ батата баяр баярлаа. Тэгээд одоо сонсож байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн минь түргээ та бүхний та бүхэн сонсож байгаад маш баярлалаа. Тэгээ батагийн подкастуудыг сонсоорой. Аа. <laughs> За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.